Sama, sama, sama, sama. večer svim našim slušateljima. S nama su danas u studiju tri posebna gosta. Sajo, Denis i Beni. <laughs> ako, vam, ako vam ovo imena zvuče e, poznata, vjerojatno ste ih već negdje čuli. Oni su naime jedan riječki bend Muhe. Dobro večer Muhe, dobro nam došli u studio. Muhe moje drage. Dobro večer. Jeste čuli kako ste dobili lijepu najavu? Posebni dečki, zgodni Bome. mladi preplanuli eh, na usponu glazbenom. <laughs> Cure ih obožavaju, jel tako? Dobro, kako koje? <laughs> kako koga i kako koja. Ok, dobro. Muhe, Poznaju vas vjerojatno naši slušatelji po onom starom imenu muhe bez glave. A sad odjednom nema više svih tih riječi u imenu nego samo kratko muhe. Što se dogodilo? Gotovo, je, našli smo glave, rekli to je to. I di su glave bile ovih, ovih niz godina? Ovih su se skrivale ono. To je bilo samo pitanje vremena. Dobro, glava i rep isto. muhe imaju rep, ne? A, ali sad ste muhe i sad to nećete mijenjati e, sigurno Nikad više, jel tako? Godinu dana, da, pa sigurno. da. Barem godinu dana, do idućeg albuma. Onda ćemo vidjeti, onda ćemo možda samo skratiti nešto opet i tako Na m, m, pa bit ćete m točka. Točka. M točka i Samo pojednostaviti, to je to. U biti, to je poanta svega. A minimalizam, mislim. <laughs> Ono zašto ste vi kod nas je što ste <clears throat> pustili u, hajmo to reći, prodaju ili u neko preslušavanje, u neko javno prikazivanje pjesme e, koja će biti na novom EP-u, a pjesma se zove To nismo mi, jel tako? Tako je. Tako. I kakve su za sad reakcije? Pa... Reakcije su ono. zapravo da, dosta ok. Iznenađujuće. Da, čini mi se da pjesma napreduje bolje nego bilo koja do sada po pitanju viewsa na YouTube-u. Uh, objavili su nas na Muzika HR-u, trenutno vodimo <clears throat> na listi glasanja za pjesmu tjedna. Sjajno. I, Dobro, da, dosta I to je ono ovako dosta skulirano, rekao, ma da, da, vodimo kao, <laughs> ono, znaš kao, smo ko pjesma, <laughs> godaj to svaki tjedan. To Sjajno, čestitamo. E, hvala, U biti ispalo je skroz ono, slučajno, ono, napravili smo taj album prošle godine i jer nekako ono, ni ne, ne stigneš razmisliti o njemu i već kreneš dalje i ono, i bila je prilika, prilika da sviramo, da odradimo taj jedan studio session kod Mirana u studio Palahu i on nas je zvao, rekao dođite, ono, odsvirat ćemo, snimit ćemo to i došli smo u, u principu u četiri sata, ono, jedno popodne na večer smo to snimili i eto. Dobro, pjesma je nastala još po ljeti, hmm. mislim, bila je napravljena i zvala se već tad, to nismo mi, tako da praktički je ono, nije, nije ciljano bilo, nego je samo od sebe nekako, ajmo reći. Ajmo sad malo, evo, imat ćemo kasnije priliku čut samu pjesmu, pjesma se još jednom ponavljamo zove To nismo mi, no ajmo malo usporediti sa nekim vašim starijim stvarima. Koliko ste odmaknuli od onoga što je na prethodnom albumu pod imenom Orange Days, koliko je ta pjesma u nekom drugom smjeru otišla? Pa ja mislim da recimo Orange Days negdje onako na pola starih muha bez glava i na pola sadašnjih muha ono ćemo to tako figurativno nazvati, ono, s obzirom da smo i makli te bez glave upravo zato što smo se na neki način uozbiljili, ono. Postali smo <laughs> in, možda malo <laughs> mračni, intimni. Onako, od jazz mala do... <laughs> Da, da, to je dosta ovako drastična promjena možda ovako kad slušaš ono jazz malu ili a, još se vratiš nazad pa slušaš jedan ja i moj prijatelj tako nešto onda čuješ sad ovo tu vidi se nekakav pomak u bendu ili u nekom smislu, ono. Sad, da napredim lazad negdje je, da. U svakom slučaju mi i već u pozadini slušamo jednu mhm. vašu stvar sa, sa prošlog albuma, riječ je o pjesmi Etiketiran, koja, evo, čuju, imaju prilike čuti naši slušatelji kako to otprilike zvuči. Ali neće vas samo čut u našem programu, nego i u nekakvim live nastupima u narednih nekoliko tjedana. Što nam spremate nešto već ovaj vikend? Pa da, mislim da je ovaj Toliko je tih nastupa da, ko će zapamtiti. Ono. U planu je subotu River, sviramo, ne znamo točno koliko sati, vjerojatno negdje oko 11 ili možda malo kasnije. Uh, e, Kopar grupa nam svira grupa Arija iz, Umaga. Umag? Nismo ih nikad, nismo, ja ih nisam nikad vidio, ali ja sam ih dva kaže da slušao i evo svakome bi preporučio da prvo dođe njih poslušati jer klinci su stvarno ono, fenomenalni. Sada kaže da su odlični, pa eto, ja ću isto rado doći poslušati. Znači, bit će i nove pjesme i ove starije? Da, napravili smo nekakav repertoar gdje uglavnom su pjesme s Orange days ali čak i neke i nisu vrštene nego smo tu bacili koliko dvije pjesme mhm. eh, sa nekih starijih sa starijeg albuma i dvije nove dvije, da dvije nove i šta i obrade dvije tako i tako da, nekako sve skupa smo napunili sat vremena svirke pa znači, svega. E, još jedan, moramo najaviti jedan nama ovako drag događaj na koji smo vas pozvali, a vi ste se lijepo, <laughs> hvala vam, odazvali. E, naime, uh-huh. Sovin rođendan. Da, Tr- da veljače. Se sjetili zvati, mi smo rado prihvatili. Da. Uvijek e, ćemo svirati za Sovu, to je ako se ne varam, to će biti četvrti put. Da. Moguće, da moguće. Da su muhe, muhe bez glave. Ovaj, Od 8 godina, četiri 4 tako, godine. Da, da, ono. E, da, e, ali evo, za naše slušatelje moramo onda pojasniti zašto je to tako. Zato što je naš dragi Sajo, Sajo oglasi se. Evo me, tu sam. Bio je ne <laughs> samo jedna od sova, nego bio i voditelj tonaca u svoje vrijeme. Evo, ostavio je nama mlađim naraštajima e, sve svoje znanje. I vidim iskustva. da jako dobro ide, moram priznati. Evo, sad sam došao sve štima i često evo čujem slušam ono taman, ono nakon probe negdje na večer, onako se vraćam u auto i uvijek stajem radio sovu i gledam ono, često me iznenadite, evo moram priznati. tako da svaka čast sa pjesmama, pogotovo ono i tu i tamo se uletim baš kad je neka, neki razgovor, neka emisija, tako da vidim. Hvala Išlo je dalje i tako i treba je. Evo, e, moramo pojasniti našim slušateljima, po prvi put upravo sada objavljujemo direktno u Eter što se to događa za Sovin rođendan. Dakle, bit će humanitarnog karaktera ove godine, riječ je o datumu 3. veljače, subota, u mhm. klubu Palak. svaki riječani pravi riječani zna gdje je taj klub i e, prva polovica rođendana bit će stand-up orijentirana, a druga polovica je, su bendovi. Od stand-upa nam tu dolaze e, dvije velike hrvatske zvijezde, Marina Orsag i Marko Petar Orešković, a od bendova su tu Muhe, Obrazovni program i Accidental One. Što ćemo čuti na tom našem rođendanu od vas? Pa svakako ćemo ju malo prilagoditi e, ovako jednim zabavnim stilom nego što to radimo inače u zadnje vrijeme što, se tiče svirki. Mm -hmm. Ali ono, bit će više manje slično kao što ćemo svirati u Riveru, ali opet Možda malo kraće, ne znam. Mm U svakom slučaju, ono, bit će veselo. Bit će veselo, siguran sam. odlični. E, imate neke planove za novi album ili nešto tako? Pa bit će koji ste najavili ja ovom pjesmom, da. Da, bit će EP možda. neki dan o tome. Da. 4-5 pjesama. Da li ćemo raditi EP, album, i onda smo se nekako poveli za nekim drugim bendovima koji su nedavno isto objavljivali ne, šta EP i albume pa su mhm. rekli kako albume nema smisla objavljivati. Pa da. I onda ćemo sad vidjeti da li ćemo slijediti taj savjet ili ćemo se mm važiti opet, ko zna. Sjajno, a mislim da je vrijeme... Za jednu pauzu i slušamo što drugo nego Muhe i njihovu pjesmu To nismo mi. Ajmo poslušati kako to zvuči, evo, da čujemo što je to novo od Muha došlo. u ritmu. <laughs> Evo, ponovo smo u studiju s Muhama. E, čuli smo da ste vi završili na jednoj listi najboljih e, hrvatskih singlova. Koja je to bila pjesma? Pjesma je ona koja kuži, a lista je... Kako se lista? Top Zli. 40 HR. Top 40 HR od Zlog hađe. Zli Hadžo. Zli Hadžo, to je... <laughs> Neki... Legenda, legenda. Da, nekaka legenda iz Osijeka. Da, ono, I koje mjesto vam je Hadžo dao? 33. 33, ne, uvijek su trojke u pitanju. Ali tu, tu je važno spomenuti da se tu liste nalazi Čuj, Josip Alisac. E, nalaze se Pipsi na toj listi, znači da, je to... Sjajno. Fino, među, fino Onako. S dobrom ekipom ste završili. Da, su tu završili i Brain Production, tako da mi je baš drago da se bend svojih prostora. I sve Mirko je tu, i, ma, ima, da, da, i Mirko je iza vas, evo on je 34. i za vas je i Brain Production sa novo stvari, oni su na 38. mjestu i Billy Jean, John je tu i svega ima. No. Da, da, dobro. <laughs> <laughs> okay. Ovo je ti drago kad neko prepozna trud, naravno, ono, pogotovo kad zaboraviš na tu, na tu stvar, kreneš nešto novo raditi i onda ono, sjetiš se. <laughs> Aha, da, mi smo prošle godine to napravili. Ono. Da, tipno mi samo poslano mail, mi pogledamo kao je vrsti sam vas u listu i to je baš onako jedno osvježenje u bendu. Sasvim korektno, da. Jedna motivacija, onako dodatna da je neko, evo, ne samo nam dao mjesto na listi, nego se sjetio nakon toliko vremena nas danas u uopće vrsti. To je, to je, smo mi zaboravili već Da, <laughs> A dobro, vi postojite vaš dugi niz godina. Ono što mene zanima, kad se ovako okupite za neku probu, jel se prisjetite tih starih stvari s onog prvog albuma, ako ćemo ga tako kategorizirati ispred svog vremena, dakle taj vaš neki prvi demo album, Jel li, svirate? Je, sviramo i, žele, <laughs> ali obično... prisjećamo se toga, ali evo baš smo danas imali recimo situaciju, smo imali sad probu prije nego što smo došli na radio i onda smo imali jednu raspravu kad je nastala pjesma Ja i moj prijatelj. Aha. E, I onda je... Da li Da, da, I onda se sjećaš ti tog vremena, onda biti skuži da, si još, da još starije nego što misliš. Ono. Da, da, je. Jel imate i dalje u glavi, znači nakon nekih desetak godina od neke pjesme, jel, imate u glavi i dalje e, tu poantu koju ste željeli prenijeti s pjesmom ili se možda sjećate točnog trenutka u kojem je nastala, ne samo godine, nego ono, znači sjedio sam na klupici s frendovima i kao sad imam pjesmu, ja imam da, za, za, neke pjesme definitivno da, evo, baš recimo da smo isto se prisjetili rođendana, ono, pjesme rođendan kako točno, se sjećam ono te probe kad smo došli, Denis i Erik su slavili rođendan i napisali smo tu pjesmu. Ono. To je trenutak ono. Kao rođendan pa je bilo ono. Nekih pjesama ne, neko nešto nastane onako pa zaboraviš točno trenutak. Je li tako neki trenutak povezani s ovom novom pjesmom, to nismo mi? O, to pa je trenutak duži od jednog da nije <laughs> trenutak, to nije uopće trenutak, to je cijela jedna faza, vjerojatno. Faza kad smo aha, ovo je pjesma, zapravo nije <laughs> džem od 20 Cijela jedna faza života ovdje spada u ovu pjesmu gdje ono, čovjek spoznaje koliko zapravo nakon jednog izlaza iz eh, nekog obrazovnog sustava, imaš problema u životu i onda cijelo to mi pokušavamo onda kroz band se izvući iz s te priče, mhm. svirajući i onda eto tako to se nekako komponiralo u tu pjesmu, nije to sad samo trenutak jedan ko što recimo pjesma rođena nam opisuje, nego ovo je baš onako jako puno vremena komprimirano u jednu pjesmu. Razdoblje, jedno cijelo. Ima, ima. A kako nastaje neka vaša pjesma? Jel dođe neko sa, sa, sa liriksima, pa neko drugi dođe sa nekim, ne znam, rifom ili nečim, pa to komponirate ili nastaje kroz probe ili se mijenja? Ne, kako, imamo sreću kako? da Denis ovako je pun inspiracije zadnjih par godina pa onda donese <laughs> Za promjenu. on kao gotova, je, gotova je pjesma, kao i on to donese na probu sa ono, gitara, vokal, to je onda se tu raspravlja šta ćemo, kako ćemo, uglavnom to ostane srž uglavnom je to to, ali... Ili bude pjesma ili bude, da, neke nisu prošle, nisu... Da, ne ono. hrpu toga, sad ovisi šta prođe, šta ne, ali uglavnom se onda to napravi, ritam, sekcija, sve živo i ali obično riječi dođu kasnije, riječi ono... Da. Uzmu se neke druge pjesme koje nisu znači, prvo, pasale. prvo ide... Ma, instrumentali, da. Ono. i onda na to pjesme. Kao posljedice nekog džema, nečega. Da, samo se desi da džemamo po 10 minuta u komadu Super. i da... I onda ako ne snimimo, to je još bolje, onda ne znam šta smo spili. Da, da, da, da, <laughs> šta je ovo To je radio, da živimo u moderno vrijeme. Skužili smo da u biti uvijek prva stvar koju snim, sviramo na probi najbolje, ono. Da. Kad nešto smislim. Ono. Pa tih, prvih pet minuta. Ono. Onda poslije se razvodni. A, to je kao spada pod zagrijavanje, pa onda to nam ne padne pamet staviti snima. To je kao ono, neću sad biti dobar prijelaz, pa neću ni snimat. Ali, eto. E sad vi u biti svirate već jako, jako dugi niz godina kao trojac, gotovo od samih početaka. Jeste ikad možda razmišljali primiti neki ili drugi instrument ili nekav drugi vokal ili nešto drugo? Pa bilo je kratko vremena, nas je pet čak bilo. Ali to nekad ono, op, i prošlo je od tada vremena. A ono, pet godina Ne, ali smo razmišljali baš ovo ljeto. Neku suradnju s klavijaturom. Ovo ljeto, da, jedan friend svira kljave i to onako, ok, pa smo kao, još uvijek je to u planu, ali... Da. I šta bi onda, jel, bi onda nove stvari radili sa njima ili bi prerađivali stare ili kako bi to išlo? Ne, novo, novo, bi radili. Novo bi Uvijek naravno ćeš na koncertu svirat nešto starije, ono i to, ali to se da prilagoditi. Počeo, dopalo nam se jako kako na probama jako puno džemamo i zapravo fali nam možda još sa Fa, neke frekvencije, prostora ima za još neki instrument, ono, to definitivno. Ono. A koje instrumente imate sada? Gitara, bas, bubanj. standardni trojac. Standard. A e, kad ovako malo pogledate našu scenu i ove neke nove bendovi koji se kroz recimo 2017. možda izdvojili ili počeli nešto raditi, e, ima li neko po vašem mišljenju koji je onako dosta odskočio ili za koga prognozirate dugu budućnost osim za sebe? Po meni, evo, meni osobno se Mirko stavio jako dobar utisak. Ono, Slažem Dojam. Mm-hmm. na koncertu, slušao sam ih. Bili smo, bili od Da, mislim, općenito ta ekipa ljudi, sviđa mi se ono, kao društvo, fora je, zanimljiva priča, evo. Da. Imaju taj zvuk onako, ono, 80-ih, ranio, A dosta. I e, kad idete ovako, znači, <clears throat> pošto vi često svirate, mislim, svirate i kroz godine ste odradili u svim vjerojatno klubovima u Rijeci nekakve gaže, sad me zanima, kad odete taj klub ovako, s prijateljima, s društvom, sa ekipom, jel vam to bude to? Jel to jel to, to ili, ili, ili ne volite izaći ako niste na steđu? Šta se događa s vremenom? A? Kako, kako to ide u nekom procesu glazbenika? Uvijek, ona ono ono neka tužna. ali uvijek je bolje ono, ako, ako si na stage ako sviraš, ono, bar meni osobno neki onako drugačiji feeling. Ono. normalno ako se tu nađe neki re, random izlazak gdje eh, je pogotovo neki koncerti dobrog benda zadnji put recimo na Svemirku, ono, da, je zna biti super, ono, tako da jednostavno je drugačije. Ono, ne znam, meni je, meni je, moram tužno. Zato što dođeš u klub gdje si nekad svirao, gdje se više ili ne smije svirat, ili je to preuređeno u nešto drugo i onda zapravo uopće više nema tih kluba gdje smo mi svirali da vidim stage i kažem da tu sam nekad, to, toga ono, <laughs> nema više, eto. To me, to A me dobro, tako. jer sam bio pred neki dan u, zapravo pred par mjeseci sam bio u... <laughs> zapravo 2012. <laughs> u tunelu i ono, umjesto stage je bio ono, nekakav DJ pult, set. DJ... Da, da, ono, da. Dobro, drugi ljudi su... Mijenjaju se vlasnici, mijenjaju se da, da, tamo, tamo smo imali jako dobre koncerte. E, tamo da, bili stvarno je good times, da. da. Ono. I sad ono pitanje, e, roditeljsko pitanje. Znači, svako je mama i tata imaju, imaju, imaju svojeg najdražeg djete. Koja je vama mm. najdraža pjesma? Aha, naša? Da moja, <laughs> moja. Da. <laughs> pa, svako a ne znam, teško je reći, svaka ne, nosi Sad će oni svoje. diplomatski odgovori, svaka nosi svoje, svaki imali svoju, pa, ali morate reći, mora, ne, mora meni jedna pjesma biti ona. Meni je osobno siguran, evo. Siguran, Nadaš za svirat ili za čut? Ne znam, odaberi. Evo, za svirat, ajde, pošto Ajde, pošto ste band, pa kao. Da, ajde. Da ne budemo slušali. uživate najviše? Di dobite taj naj, možda najveći povrat od publike? Ili pa meni je etiketira možda, evo ovo što upravo slušamo. Ovo što je u pozadini. Jezda je intro i onda znamo dosta svu energiju iscrpiti kroz intro, što nije uvijek ni nužno loše, ali ono, treba to dozirati. Ali dobra je stvar, uvijek povuče neki ono... Povuče ekipu. Da, da. Mislim, bar nas. To nam je u Ako ništa drugo grunjaci lete ovaj, iz publike, <laughs> gačice, to, ono, halteri. A kako publika reagira? <laughs> Jel pjevaju s vama, mislim, znaju riječi? Ja se ne sjećam, vidjet ćemo u subotu. Dobro, mala je znala ne znam, da. Vidjet ćemo u subotu, šta kaže publika na riječi. <laughs> Ekipa, mislim da smo pokrili sve što je bilo potrebno pokriti, još jednom ćemo za kraj ponoviti, nastupate u subotu. U subotu, u River Pubu, od tipa 9 nadalje svira Arija, pa onda mi oko 10 i pol 11. Ne, mislim da, da, pardon, mislim da je DJ u 10, tako da je Ma Arija... dobro, kad god dođu bit će im dobro. Tako da je Arija poslije, da nisam može tako ponoć. Tako piše na eventu. Sve onda dođete uslušati DJ-a, Dođite sve pa- poslušati, od 9 tamo već budite. Iako I padne snijeg, mislim, nemojte se... A bit će ružno vrijeme, tako da. Nema veze. I nakon toga na, na Sovinom rođendanu 3. veljače, subota, Palah, e, rokate, rasturate, nastupate. Humanitarnog. Tako je oblika. Humanitarni karakter skuplja se za Patriciju Glasnović, 100% cura i 100% invalid i sve će biti jasno našim slušateljima kroz narednih dva tjedna čuće sve, sve potrebne informacije. A ja sad predlažem da za kraj poslušamo još jednu vašu stvar. Riječ je o pjesmi Ona koja kuži, pa da malo čujemo kako to prije koje koji mjesec, koji, koje vrijeme, recimo kako to prije zvučalo u odnosu na ovu pjesmu, to nismo Dok mi... još niste imali glave a to je, to je zadnja pjesma sa prošlog albuma. znači da, već, već pola je, godine. Već ide u fazu ovog. Tako, to. Ajmo, ajmo ipak mi poslušati pa ćemo procijeniti. Pa ćemo zaključiti. Ajde, ona koja kuži muhe bez glave. Evo nas, dragi slušatelji, opet smo u studiju. E, s nama su danas bile muhe. E, evo, Sajo, Denis, Erik, imate nešto za kraj? Pa evo, pozivamo sve ljude u subotu da dođu u River i naravno trećeg drugog u Palah na Rođena Radio Sove. Veselimo Evo. se svima. Hvala, mi vam želimo da rasturite u Riveru, da ga napunite, da bude ludo. I to je to. Ostanite s nama uz program Radio Sove, a mi slušamo e, još jednu e, pjesmu. Neku staru. I to je bilo da. po mom odabiru, moram reći. To bilo pa po mom Ja obožavam ovu stvar. Odrastao sam na njoj. Da, mi <laughs> se volim e, i da je ponovno snimimo jer je loše snimljena. Nema veze, čućemo kako je to zvučilo. Ko, prvi album Hladno piva. Ali ima dušu, ima dušu. Ima dušu. Jazz mala muhe bez glave, a vi, dragi slušatelji, ostanite s nama jer je uskoro filmski puls odmah nakon ove pjesme. 什么什么什么干嘛？